Good evening to everyone. Добро вечер на сите. I know that you are tired after um, a day of work Знам дека сте уморни после еден работен ден, and that I can do nothing to help you. меѓутоа тука ништо не можам да ви помогнам. But uh, there are two things that can help you to, to stay fresh during the meeting. Меѓутоа, има две нешта кои што може да ви помогнат да останете свежи за време на ова предавање. Uh, one of them is your interest in the subject. И едно од тие нешта е вашиот интерес во темата за проучување. And the second one is that uh, when God will see that you have interest in the subject, the real one, А второто нешто, кога Господ ќе види дека на вистина сте заинтересирани за темата, He will give you power for an hour and a half, maybe. ќе ви даде сила да издржите можеби час или час и половина. Uh, before entering to study the subject that we have in this night, Пред да навлеземе во темата што ќе имаме вечерва, uh, I want that together look in the Bible to repeat some of the things that we have learned in the past. би сакал да погледнеме во Библијата и да повториме некои од нештата кои што ги научивме во минатите вечери. In September uh, this year and starting with this Friday. Значи, вклучувајќи го и септември. Um, if you remember, uh, we have studied, uh, we have started to study the, the subject of uh, the letter rain and the loud cry. Ако се секавате, значи, оваа тема за позниот дошт и а, гласниот вик, asking if uh, the Seventh day Adventists have a weeping wall. Значи, ја започнафме на тој начин што а, запрашавме дали може би ние како адвентисти имаме дзид на плачот, налик на оној во Ерусалим. And we find that in some senses, uh, in some uh, instances, indeed we have a weeping, weeping wall. И навистина во некои случаи видовме дека а, имаме таков еден зид на плач. But now I want to look in the Bible together with you Но сега сакам да погледнам заедно со вас во Библијата and to compare the plan that God had with Israel and the plan that God has with the Seventh-day Adventist Church. И да направиме споредба меѓу планот што Господ го имаше со Израел и планот што го има со адвентистичката црква. So now we only are repeating what we have uh, learned until now. Значи сега само повторуваме сето она што го имаме веќе научено. I invite you to open the Bible in the book of Galatians, chapter 3, Отворете во Галатјаните трето поглавје and um, I want to read verse 7 and 8, but I won't read in English to, to save time, only in Macedonian. Ќе ги прочитаме 7 и 8 стих да не губиме време, па нема да ги читаме на англиски, туку директно на македонски. Значи Галатјаните Трета глава, 7 и 8. И така признаете дека Аврамови синови се оние кои се од верата. А и писмото предвиде дека Бог преку верата ги оправдува народите и однапред му го навести Евангелието на Авраама. Во тебе ќе бидат благословени сите народи. Now, if you look at verse 7, you will find out that the children of Abraham are not those who are born necessarily from, from his flesh. Од седмиот стих ќе видиме и можеме да видиме дека Аврамови синови не се а, необходно оние кои што се родени а, по тело од него. But all those who are in the faith of Christ. Туку сите оние кои што се во верата Христова. Why is so important this fact to be highlighted uh, now? Зошто е важно да го подвлечеме овој факт? Because to Abraham, God made a promise. Затоа што нели Господ му дал ветување на Аврама And the promise made to Abraham will be fulfilled, fulfilled with him and with his seed. и се подсетуваме нели ветувањето да can you repeat? Yes, uh, the promise made to Abraham will be fulfilled with him and Значи with ќе биде ова ветување исполнето и со Аврама, но и со неговото семе, сите негови наследници. Now, if you look to verse 8 from uh, Galatians chapter 3, you will find that the gospel was preached to Abraham. Во осмиот стих од 23 глава гледаме дека Евангелието му беше проповедано и на Аврама. And uh, Paul is also telling us when God preached the gospel to Abraham. Овде Павле исто така ни, и ни кажува кога тоа му било проповедано на Аврама. And Paul is saying that God spoke the gospel, preached the gospel to Abraham when he saw, when he said to him these words, "In thee shall all nation be blessed." Павле вели дека Господ му го проповедал Евангелието на Аврама, кој ќе му ги каже овие зборови. во тебе ќе бидат благословени сите народи. Uh, we have studied this in September. Do you remember the exact moment when God preached this to Abraham? Ова го проучувавме во септември. Дали некој од вас се сеќава точно на времето кога Господ му го проповеда ова на Аврама? Значи овие зборови во тебе ќе бидат благословени сите народи. When did God tell to Abraham, In thee all the nation, all the families of the earth shall be blessed? Кога Господ му го кажал ова на Аврама? Значи овие зборови во тебе ќе бидат благословени сите народи. Okay. That's why it's important to repeat some things, Токму затоа е важно да се повторува. to be always clear in our mind. Да, да ни е јасно. I invite you to open the Bible in Genesis, Genesis chapter 12.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 Ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам, ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Јас ќе ги благословам оние кои ќе те благословуваат, а ќе ги проколнам оние кои ќе те проколнуваат. И во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. If you remember, the country that was promised to Abraham was the heavenly Canaan. Ако се сеќавате, земјата која што му била ветена на Аврама, била, била, била Ханан, меѓутоа небесниот Ханан. Because we have studied that this, co- this country was promised to him as an everlasting possession. Бидејќи проучивме, видовме дека оваа земја му била ветена како а, значи, вечно наследство. And that he and his seed, meaning Jesus, will inherit the country. И дека тој и неговото семе, а притоа се мисли на Христа, ќе ја наследат оваа земја. Also, we have seen in September that Abraham uh, was told that he will die and he will enter in the country after he will be alive again. И видовме од- во септември, кога проучувавме дека Аврам ќе умре, но кога ќе наследи земјата откако повторно после тоа нели ќе биде оживеан. But here in these uh, verses we find that God spoke to him these promises. Но овде во овие стихови гледаме дека Господ му ги кажува овие ветувања when he was calling him out of Babylon. Кога го повикувал да излезе надвор од Вавилон. That's the moment when, the God, when God preached the gospel to Abraham. Значи тоа е моментот кога Господ му го проповеда евангелието на Аврама. Get thee out of thy country, meaning Babylon. Излези од својата земја, му вели во првиот стих, се мисли нели на Вавилон. and come into a land that I will show to thee. И оди во земјата што ќе ти ја покажам, што јас ќе ти ја покажам. Now, the same gospel was preached also to the Jewish people. Истото ова евангелие им било проповедано и на евреите. And we find this in the book of Hebrews chapter 4 verse 2. А ова го наоѓаме во книгата Посланието на до евреите четврта глава, втори стих. Евреите 4.2. Зашто и ние чувме радосната вест како и тие, но немаа полза од Словото што го чуја, зашто не беше придружено со вера кај оние кои го беа чуле. So, the same gospel that was preached to Abraham and to the Jews is preached also to us, not another one. Значи, о, о, истото на Евангелие, кој што му било проповедано и на Аврама, и на евреите, ни се проповеда и нам денес. Тоа не е друго Евангелие, тоа е истото. Now, when we are looking in the New Testament for for searching the, the gospel preaching the New Testament, кога бараме во Новиот Завет, каде uh, се проповеда Евангелието, we find about uh, a promise in regard to a country. Uh, овде во Новиот Завет наоѓаме ветување во врска со земја that will be given to those who have faith. Која што ќе им биде дадена на оние кои што имаат вера. So the same country, on the same condition, faith, Значи, истата земја, под еден исти услов, условот е вера, was promised to Abraham and to his followers. му била ветена и на Аврама и на неговите наследници. When Jesus was starting his mission on the earth, Кога Исус ја започнал својата мисија на земјата, he started to preach, to preach the Тој почнал да, проповеда, да проповеда што? гаспа, Да го проповеда Евангелието. It is necessary to go and to read this from the New Testament or you already know this. Дали е необходно да одиме и ова да го читаме од Новиот Завет или вие веќе тоа го знаете? That Jesus went from city to city preaching the gospel. Дека Исус одел од град во град, од место во место проповедајќи го Евангелието. So Jesus preached the same gospel that was preached to Abraham to the Jews, and that is preached today in the Bible to us in this day. Значи, повторно, Исус, истото тоа Евангелие што му го проповедал на Аврама, на евреите, не го проповеда и нам денес, во денешно време. Now, in um, Hebrew chapter 4, verse 2, we, fa- we have found out Во стихот што пред малку го прочитавме во Евреите четврта глава, втори стих, наедовме, видовме, that the gospel met with unbelief from the Jews and he, ca- it cannot do her work. Значи Евангелието наишло на неверие, односно било отфрлено од евреите и затоа не можело да си ја заврши својата работа. If we remain there in Hebrew chapter 4, Ако останеме овде во истата оваа глава, од Евреите 4, од Евреите, I 4 глава, want to look now at verse 8 Можеме да погледнеме сега и осмиот стих од истата таа глава. Because Paul is explaining what he said in verse 2. Затоа што во овој стих Павле објаснува што кажал погоре во вториот стих. Осми стих од Евреите 4. Зашто ако Исус Навин можеше да ги доведе во починка, не би зборувал после тоа за друг ден. So according with these words, Joshua Спред овие зборови во овој стих, Исус Навин, did not give rest to the people. значи не ги довел во починка луѓето. That's why remain another day for us in which we to receive rest. Затоа за нас денес останува, ос- останува еден нов друг ден во кој што ние би влегле во починката. So again, Abraham was called to come out from Babylon. Уште еднаш повтараме. Авраам беше повикан да излезе од Вавилон. It was preached to him the gospel directly by God. Директно Господ нему му го проповедал евангелието. And it was promised to him a country as an everlasting possession. И му било вет, ветена земја како вечно наследство. The same gospel was preached for the first time to the people in slavery by Moses, Истото Евангелие им го проповедал Мојсей как, за прв пат на а, а, израелците уште доека биле робови. but the people who went out from slavery from Egypt Но луѓето кои што излегле од надвор од робство од Египет, did not enter into the promised land because of unbelief. не влегле, не можеле да влезат во ветената земја заради неверие. So we find the problem in the church, unbelief. Значи го наоѓаме проблемот во црквата тогаш, било неверието. Unbelief is not a characteristic of an atheistic people. Неверието не е карактеристика на атеистите. Unbelief is a characteristic also to the people who are praying, fasting, and going to the church. Туку неверието е карактеристика, може да биде карактеристика и за оние луѓе кои што се молат, постат и кои што одат во црква. And all the things, says Paul, that were written regarding the past И сите оние нешта кои што се запишани во врска со минатото, така вели нели Павле, are written for our understanding, се запишани за да ние разбереме. That we, looking in their mistakes and God promises, за да ние, гледајќи на нивните грешки и на Божите ветувања, do not walk on the paths of unbelief. Не продолжиме, не одиме по истиот пат на неверие. So we have a people who did not enter into the country, in the promised country, because of unbelief. Значи имаме луѓе кои што не можеле, не влегле во ветената земја заради неверие, it remains another day for us to enter there, останува еден друг ден за нас за да влеземе таму, and we must know that we must not cultivate unbelief. и мораме да знаеме дека ние не смееме да негуваме неверие. во Now, срцето. let's go in Matthew chapter 24 and read from there verse 14. Matthew 24:14. Одеме во Матеј 24-то поглавје стих 14. Матеј 24 14 и гласи вака. И ова Евангелие за Царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде свршетокот. In previous verses, uh, Jesus is speaking about the signs of the times. Во предходните стихови од оваа глава Исус зборува за знаците на времето. The signs of the end of time. Значи знаците за последното време. But he is pointing the end of time, showing the end of time, the point, Еко ќе континуи. when the gospel is preached, this gospel of the kingdom. И тој укажува на тоа дека а, последното време, односно крајот ќе дојде кога ќе се проповеда Евангелијето. So we know that when the gospel of the kingdom Затоа знаеме дека кога евангелијето за царството that was preached to Abraham тоа исто евангелие кој што беше проповедано на Аврама and to the Jews и на евреите and by Jesus и од Исуса, when this gospel shall be preached all over the world, the end shall come. кога ова исто Евангелие ќе биде проповедано на секаде по светот, ќе дојде свршетокот. Now, let's go in Revelation chapter 14 Одиме сега во Откровение, во 14-тото поглавје, Please look and read verses 14 and 15. Revelation 14, verses 14 and 15. Откровение 14, 14 и 15. И видов и ете бел облак, а на облакот седеше еден сличен на човечкиот син, со златна круна на главата и со остар срп во раката. И еден друг ангел излезе од храмот и му извика со силен глас на оној кој седеше на облакот. Испрати го својот срп и жни, зашто дојде твојот час за жниење, зашто е зрела жетвата на земјата. From Matthew chapter 13 verse 39 од Матеј 13 39 стих You can go there and read. Okay. Сега читаме во Матеј 13 глава 39 стих. Матеј 13.39. А непријателот што го посеа, се мисли на каколот, е гјаволот. Жетвата е свршетокот на векот, а жетварите се ангели. From this verse we find that the harvest is the end of the world. Од овој стих гледаме дека жетвата го представува крајот на светот. Now in Revelation 14, 14-15 we find that when we had that white cloud and the harvest, there is the end of the world. Во Откровение 14.15, кога го гледаме оној облак и жетвата, тоа го означува крајот на светот. Исто така. Because uh, it's spoken as a harvest and reaping and the sickle. Бидејќи овде се зборува за жнење, за срп, се спомнува срп, жнење. So, Jesus is saying, when this gospel of the kingdom shall be preached all over the world, the end shall come. Значи рековме, Исус вели, кога евангелијето ќе биде проповедано по цел свет, ќе дојде крајот. The book of Revelation is presenting the harvest. Откровението ни го прикажува, ја, ни ја прикажува жетвата. And we know that the harvest is meaning the end of the world. А веќе видовме од Матеј 13 глава дека и жетвата го представува крајот на светот. So, what we must find in this prophecy from uh, Revelation Она што треба да го пронајдеме во ова пророштво од Откровение, uh, we must find the preaching of the gospel before the harvest. тоа е, значи мора да го пронајдеме проповедањето на Евангелието, дека ќе се случи пред а, жетвата да се случи. And if we look up to the verse 14, Ако погледнеме во погорниот стих 14 and go for example at verse 6 uh, 14, chapter 14 yeah. Значи, ако погледнеме погоре во 14 глава од Откровение и го видиме 6 стих, познатиот 6 стих. We find that an angel was sent to preach the gospel all over the earth. Овде гледаме ангел како е пратен за да го проповеда евангелието на сите жители на земјата. Then we find another angel speaking about the fall of Babylon. После него доаѓа друг ангел кој што зборува за падот на Вавилон. Then we find another angel speaking about some beast and the righteousness by faith. Потоа доаѓа трет ангел кој што зборува за зверот и за оправдувањето со вера. And we if we read Revelation further till uh, till chapter 18 И ако продолжиме така да го читаме откровението се 18-тото поглавје, we find another angel calling the people of God out of Babylon. Во 18-тото поглавје вид гледаме уште еден ангел кој што го повикува народот, Божјиот народ да излезе од Вавилон. So now we have the same story as with Abraham. Ши сега овде имаме истата онаа приказна што ја видовме во случајот со Аврам. While Abraham, Abraham was in Babylon, he was called to get out of the country to a promised land. Доека Аврам се ногеше во Вавилон, беше повикан да излезе од Вавилон и да се упати кон ветената земја. And the gospel, and the gospel was preached to him. И евангелието притоа му беше нему проповедано. At the end of time, God is calling his people out of Babylon На крајот на времето, Го- Господ го повикува својот народ да излезе надвор од Вавилон and is preaching to them the gospel. и ним им го проповеда Евангелието при тоа. What we find about the, the seed, the, the physical seed of Abraham, is that they did not enter into the promised land because of unbelief. Оно што го гледаме во врска со семето Аврааму, при тоа се мисли на неговите потомци, видовме дека не може, а не влегла во ветената земја заради неверие. And because Joshua did not give to them rest, и затоа што Исус Нави не им даде, не ги вле, внесе во починка, remains another day for us. Останува друг ден за нас. That's why we must pay attention to the word or to the fact. Затоа треба да обрнеме внимание на зборот вера. Now, let's open the Bible in Hebrew chapter 11. Да отвориме Библијата во Евреите 11 поглавје. Послание до Евреите 11 Let's look at verse 39 and 40. Ке ги прочитаме стиховите 39 и 40, т.е. последните два стиха од 11 поглавје. И сите тие, иеко се посведочени преку верата, не го примија ветувањето. Зашто Бог предвиде нешто подобро за нас. Тие да не дојдат до совршенство, до совршенството без нас. So, when we, we will enter in the promised land, also Abraham and the people of faith will enter with, with us. Значи, кога ние ќе влеземе во ветената земја, со нас заедно ќе влезат и Аврам и сите останати верни. Or we can say differently, when Abraham, to whom the promise was made, will enter into the promised land, Или можеме да кажеме поинаку, кога Аврам, на кого му беше проповедано Евангелието, ќе влезе во ветената земја, together with him will enter also all those who have faith. Со него заедно ќе влезат сите оние кои што биле верни, имаат вера. So faith is an important important uh, issue for the Christian people. Значи, верата е многу важно нешто за христијаните. Especially for Adventists. Посебно за адвентистите. Because we were called to preach the gospel in this time. Бидејќи ние сме повикани во ова денешно време да го проповедаме евангелието. We were called to preach the three angels messages. Повикани сме да го да ја проповедаме троангелската вест. As a threefold message. Како тројна вест that has to prepare a people for the coming of the Lord. која што треба да го подготви народот за Христовото доаѓање. Now, I think you remember that uh, last, the last days that we have studied together, Верувам дека се сеќавате овие а, претходни неколку дена кои што, доека проучувавме заедно, we have studied that when the fourth angel, the angel from Revelation 18, проучивме, проучувавме дека четвртиот ангел, односно ангелот од 18 поглавје од Откровение, will come upon the earth and will lighten the earth with his glory, која ќе дојде на земјата и ќе ја осветли сето земја со својата слава, he will give strength and light and power to the third angel message. ќе му даде сила и мок и светлина на третиот ангел, who will be preached with a loud cry all over the earth. кој што трет ангел, трета вест, ќе биде проповедана на целата земја со гласен вик. So again, Да повториме, when the angel from Revelation 18 will come down on the earth with his glory and his light, кога ангелот од 18 глава Откровение ќе дојде на земјата со својата слава, со својата светлина, со He својата will, мок, he will give power to the third angel message, ќе го засили, ќе ја засили третата ангелска вест, третиот ангел, who will be, which will be transformed into a loud cry and preach all over the world. која што вест ќе прерасне во гласен вик и ќе биде проповедана по целата земја. Now we as Adventists are looking Значи ние како адвентисти in the future for this thing to happen. Гледаме а, некаде во иднина дека ќе се случат овие настави. And indeed, и на вистина, the, the events will be in the future. Овие настави ќе се случат во некогаш во иднина. But there is a thing in the past and we must look there. Но има нешто и во минатото на кое што мора да обрнеме внимание. Because we need some lessons from our history as Seventh-day Adventists. Затоа што нам како на адвентисти на седмиот ден ни се потребни одредени лекции од минатото. Because God wants us to learn the lessons of the history before experiencing with us the power and the work of the letter rain. Зато што Господ сака ние да научиме одредени лекции од минатата наша историја, пред да не засели со светиот дух преку силата на излевањето на позниот дошт. I want to start reading something. Сакам да започнеме да прочитаме нешто. It is a letter sent by Ellen White to S.N. Haskell. Тоа е едно писмо кое што било пратено од Елен Вајд до, до Хаскал, Хаскел on April 6, 1892. на 6 април 1892 година. A short break. A short break. As a parenthesis. А, кратка пауза. Just for information. Само чисто колку за информација. Four years later, Haskell will, will ask Ellen White to marry with him. I don't know if you knew this thing. Елен Вајд, Хаскел го Haskell asked Ellen White. Четири години подосна, а, Хаскел ќе ја побара Елен Вајд за жена. So uh, Ellen White Не знам was дали сте asked, знаеле за ова was нешто. asked for another marriage by by Haskell. Значи Елен Вајд а, била побарана по втор пат. When she влезе da- во брак. uh, she refused to marry with him, кога таа одбила да се омажи за него, uh, not with easy, without fight. Значи, не, не било лесно при тоа. Uh, but she was thinking that it's better for the work to remain unmarried than to marry. Меѓутоа, за себе сметала и за работата што е работела дека е подобро да остане немажен. And one uh, one of the thing uh, thought in her mind was, Една од мислите што и дошла на ум била if I marry him, I will be Ellen Gold Haskell. Една од мислите што и дошла на ум била дека ако јас се омажам за него ќе бидам Елен Голд Хаскел. But, um, but I am known as a writer all over America and in other countries as Ellen White. Меѓутоа, насекаде, и по Америка, и во други земји, сум позната како писател, и тоа под името Елен Вајт. So I, I won't do this thing. Затоа нема да го сторам тоа. She refused him. Го одбила, значи. And she proposed him to marry to another woman. И му предложила да се uh, ожени за друга. Жена. And uh, in, 19, uh, in 1897, Haskell married that woman. И, и во 1897 година, очевидно Хаскал ја послушал Елен Вајт, па се оженил за, за таа жена. But when Ellen White was found dead in her room, Но кога Елен Вајт била продадена а, почината во својата соба, the people saw a picture with Haskell near her mirror. Those who near her mirror. mirror. Mm -hmm. А, покрај незино, луѓето кои што ја нашле таму почината, а, покрај незиното огледало нашле слика од Хаскал. So, now, now we are stopping the break and continuing. Е сега, значи, <laughs> продолжуваме со, со темата. I wanted only to, to tell you this information, uh, to know something from the life of Ellen White. А, значи, чисто сакав да, да, ви, да ви дадам вака еден осврт, еден момент од животот на Елен Вајт. Because we know her only as a prophet. Затоа што нели ја знаеме само како пророк Божји. But she was also a woman facing the problem of uh, life uh, as a widow of life. Меѓутоа ете таа била една обична жена и то вдовица па ете се соочувала и со такви проблеми како и секоја друга вдовица. As a woman who many times uh, have uh, had to make very difficult decisions. Таа била жена која што многу пати во својот живот морала да носи многу тешки одлуки. Decision in regard to duty and her life. Одлуки во врска со а, одговорностите и со незиниот живот. What is more important, the duty that I have before God or my life? Што е поважно? Дали а, одговорноста, дали, дали е поважна работата за Господа, или пак она што го тангира мојот живот? Okay, let's turn back. Значи се враќаме назад на писмото. We can read this uh, quote. Го прочитаме овој цитат, значи овој дел од писмо до Елен Вајд до Хаскал. Моето срце копне за тоа Божиот народ да се разбуди и да види како била уназадена работата дури и овде во оваа земја, заради недостаток на братска љубов. Што да кажам повеќе? Моето срце е преплавено со силен копнеж за душите и за тоа сите да се вклучат во работата и да ја работат како што треба. Само оние што се исполнети со Дух Свети се подобни за оваа работа. Дојде светлината, светлина што ќе ја осветли земјата со, сво, со своите светли зраци сјае од Божиот трон. Зарам ке занемариме да покажеме почит за најскапоцените предности кои ни се надофат на рака? Зарам ке одиме во нашиот дух и нашите слабости? Зарам ке одиме во искрите што, што самите сме ги подпалиле? When we look to, to this code, there is something that catch our attention. Дали кога ќе го погледнеме овој цитат, нешто го привлекува нашето внимание? Look at him and tell me, it is something that create attention from your side? Е, погледнете самите дали има нешто што ви привлекува внимание. And if yes, what? If no, it's simple. Ако да, ако има нешто што го привлекува вашето внимание, тоа тогаш кажете што, ако не, тоа тогаш едноставно. There is something or no? Дали има нешто или не? No. no? The, the red letters. Yeah, <laughs> the red letters. Yes, yes, yes, the red. <laughs> да, да, оној дел во црвено, затоа и подвлечен, нели? But uh, I'm not interested in color. Меѓутоа не не ме интересираат мене боите сега конкретно. But in information. Туку информацијата. Listen. looking there Гледајте таму и слушајте. with red, it is true. Оној дел со црвено, да, тоа е тоа. The light has come. Значи, дојде светлината. Светлината е дојдена. In English, when we have has come, Во, во англискиот, знаеме, кога имаме has come, that's meaning a thing which happened in the past and also is continuing in the present. тоа значи дека имаме нешто што се случило во минатото, но продолжува и трае се до моментот, до сегашност. So Ellen White is not speaking about the light who had come, Значи, Елен Вајд не зборува за некоја светлина која што дошла некојаш во минатото, but one who has come. туку која што дојде. So there is a light that came somewhere in the past and is continuing now. It is present now. Значи, има некоја светлина која што дошла во минатото, но продолжува се до ден денешен. So the light has come. Значи, дојде светлината. What kind of light? The light about Sabbath? Каква е оваа светлина? Дали е светлина во врска со саботата? About clean or unclean food? Во врска со чиста или нечиста храна? Може би? About sanctuary? За светилиштето? About non-immortality of the soul? За безсмртност, за непос, за непостојање на безсмртна душа? What kind of light is she speaking about? За каква светлина зборува овде Елен Вајт? The light which will enlight the earth with its bright rays has been shining from the throne of God. Светлина што ќе ја осветли земјата со своите светли зраци сјае од Божиот трон. Which is the light who will enlight the earth with its bright rays? Која е таа светлина што ќе ја осветли земјата со своите светли зраци? It's very important to identify it correctly now. Че многу е важно да идентификуваме точно што е што. So Ellen White is speaking about a light that has come Че Елен Вајд зборува за некоја светлина која што дојде, from the throne of God и сјае од Божиот трон, and she say that this light will enlight the earth with its brightness. И вели дека таа светлина ќе ја осветли земјата, целата земја со своите светли зраци. About what light did she speaks here? Значи за каква светлина, за која светлина таа зборува овде? The third and the fourth angel. and Okay. Christ is my faith. Thank you very much. She's Ви благодарам. speaking about the coming of the angel of Revelation 18. Таа овде зборува за доаѓањето на ангелот од 18 глава Откровение. Let's go in Revelation 18. Да отидеме, да отвориме уште еднаш таму во Откровение 18 глава. Look and read, please, verse 1. 18 with 1, Revelation. Откровение 18 глава, први стих, да го прочитаме пак. Потоа видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. So you see, Revelation 18 with 1 speaks about an angel. Чи гледаме овде дека во Откровение 18:1 се зборува за ангел about we have studied in the last days that will give power and strength and light to the third angel message. за кого што зборувавме а, во предходните предавања, кој што ќе даде и сила и мог и с- а, с- светлина на третиот ангел, And in 1892, Ellen White is speaking about the past in regard to the coming of the angel of Revelation 18. И во 1892 година Елен Вајт зборува за доаѓањето на овој ангел, меѓутоа тоа го сместува во минатото. So she said that from, that from the throne of God was sent light from for all the earth. Таа вели дека од Божиот престол била испратена светлина до целата земја. and that light is continuing to shine when she is uh, writing this letter. и таа светлина продолжува да сјае и во времето кога таа го напишала ова свое писмо. Now, let's go to the continuing of this, uh, this Одиме на quote. следниот слайд, а, It's, it, it's, тоа е продолжеток на овој цитат, на ова and- писмо. and please look how many times the word light appears here. И еве забележете колку пати зборот светлина се а, повторува се се гледа во вој текст. Божја намера е овие предности и можности да направат посебно дело за нас и откако сме ја примиле светлината, треба и да ја шириме. Дали ќе одиме во светлината? Дали ќе дозволиме таа да светли и на патеките на другите? Ох, го преколнувам Божиот народ кој ќе ги слушне и прочита овие редови, да работи за господарот, кога и да им се укаже можност за тоа. Обидете се да ги просветлите душите. Обидете се да им ја прикажете вистината. Вашето собствено срце мора да биде во љубовта Господова. Тогаш ќе бидете обкружени со ангели. Како би му одговориле на Исуса, на судијата, на живите и мртвите, која ќе ве запраша зошто не сте им ја пренеле светлината, што тој ви ја дал на другите души кои се исто така драгоцени како и вас. Have you catched the, the, the profoundness of the words of the mission that the church has on this earth in these words? Дали ги ја забележавте важноста на, на овие зборови за мисијата и важноста на мисијата на црквата што има во овој свет. О, I beseech the people of God who shall hear these lines read Ох, го преколнувам Божиот народ кој ќе ги слушне и прочита овие редови. Now tell me, are you hearing these lines read? Reading now? Дали Кажете ми, дали вие ги слушате, дали ги читате овие редови сега? Do you see them? Ги гледате, ги читате, нели? Do you read them? Ги читате, нели? So they, they are for us. Значи тие се однесуваат и на нас. So I beseech the people of God who shall hear these lines. Го преконувам Божјот народ кој ќе ги слушне и прочита овие редови. To work for the master wherever they can да работи за господарот, кога и да им се укаже можност. But we cannot. Но ние не можеме. And we have solved the problem. Си велиме не можеме и со тоа сме го решиле проблемот. It's very simple to resolve the problem. Многу е едноставно да се реши проблемот, нели? It's very complicated to work. Многу е комплицирано, многу е тешко да се работи. But these words coming from the letter of a prophet of the church, Меѓутоа, овие зборови, кои што доаѓаат од перото на Божиот пророк до оваа црква, are a responsibility for us, представуваат одговорност за нас. a task. Тоа е задача To work for the master wherever they can. да се работи за Господарот кога и да се може, кога да се укаже можност за тоа. Try to enlighten souls. Обидете се да ги просветлите душите. Try to show them the truth. Обидете се да им ја прикажете вистината. In order that we can enlighten souls and preach them the truth. За да ги просветлиме душите и за да им ја проповедаме вистината, we must have this light and we must have this truth. Мораме да ја имаме самите да ја поседуваме таа светлина и таа вистина. That's why our first work is inside of the church. Токму затоа првиот дел од работата е внатре во црквата. reconsidering these old and beautiful truths of, Bi- of the Bible Значи, гледај, разгледувајќи ги овие и размислувајќи околу овие прекрасни а, Божии вистини од Библијата and live in the power of the Word of God. и живеејќи во силата на Божето Слово. We go to the next one. It's continuation of the Одиме на book. следниот цитат, исто е ова уште еден продолжеток. Брате Хаскел, <clears throat> ти го представувам ова за да можеш да им го представиш и на другите. Just a second. So she is writing to Haskell. Значи му пишува, Елен Вајт му пишува на Хаскел. In order that Haskell to do what? Со цел што да направи Хаскел? To present, to present to, to others. others. So Ellen White is writing in April 6, 1892 from Australia to Haskell, who was in America, Значи Елен Вајт на 6 април 1992 година му пишува на братот Хаскел, кој што е во Америка, а прито Елен Вајт е во Австралија, че кој го пишува ова, in order that him to present what she's writing to others. со цел овој Хаскел, значи, да, го пред, да им го представи на другите она што таа не му го представила. Продолжуваме со читањето. Окога Господ би ги осведочил и обратил душите, за да светлината што сега не осветлува, не биде повлечена од нас, бидејќи не одиме во неа и не ги извлекуваме другите од тем, темнина. Stop here. So, she telling to Haskell that this light that is shining now Значи, таа му кажува на Хаскел дека онаа светлина која што а, во моментот сјае, may be removed from them може да се случи да биде повлечена од нив, because they are not walking in the light. бидејќи тие не одат во светлината. And she, she wants that the Lord would work on the hearts of the people and their souls И таа сака да а, да what? Да what? Да what? the, the Lord will work in their hearts and souls Таа сака да Господ работи во срцата и душите на на, на луѓето, that the light now shining за да светлината која што сега осветлува, may not be removed from them. Да не биде повлечена од нас или од нели од нив тогаш. Okay, continue. Толку многу сум погодена од мртвилото и лекомисленоста на Божиот народ. Ги преколнувам да не мируваат, се додека нивните души не бидат осветлени од светлите зраци на сонцето на праведноста. Оние кои не ја стуваат светлината што веќе ја имаат, не само што нема да можат да добијат поголема светлина, туку ќе ја изгубат и таа што веќе ги осветлива. Исто како и Капернаум, и тие се возвишени до небо, во смисла на предности. Доколку не покажат реакција на светлината, ќе бидат оставени во целосен мрак и нема да знаат од што ќе се сопнат. Another important thing in this quote Уште една важна работа што ја наоѓаме во овој цитат е is that Ellen White is begging the church е тоа што Елен Вајт ја преколнува црквата do not have rest да не мируваат till this light is theirs. Се додека таа светлина не стане нивна. Do you understand? Дали го разбираме ова? She wants that the church do not have rest, peace, till this light will be theirs. Значи, таа сака црквата да не мирува, а се додека таа светлина значи, не стане нивна. Because those who do not use this light Бидеќи оние кои што не ја користат, не ја ползуваат таа светлина, they will lose it. ќе ја изгубат. And when you lose the light which is coming from the Lord, А кога ќе ја изгубите светлината која што доаѓа од Господа, you will call darkness light and the light darkness. тогаш може да се случи да темнината ја нарекувате светлина, а светлината темнина. So now after this she's comparing uh, the church with Capernaum После ова таа прави споредба на црквата со Капернаум, who was exalted till heaven in privileges кој што беше возвишен се до небото во предностите, and do also the church this church was exalted to heaven in regard to the privileges of the light of the angel of revelation 18 и оваа црква исто така беше возвишена се до небо во врска, во, во врска со а, благословите и светлината која што доаѓа од ангелот од 18 глава Откровение. Let's read further. Одиме на следниот слайд. Ете ли кога ти сте стигнал? Ти велам дека сега Господ не става на проба. Целиот свет треба да биде осветлен од Божјата слава. Светлината и сега свети, И колку тешко е за горделивите срца да го прифатат Исуса како свој личен спасител. Колку им е тешко да излезат од шаблонот на легалната религија. Колку им е тешко да го зграбчат богатиот бесплатен дар од Христа. Оние кои нема да ја прифатат оваа понуда, нема да разберат ништо од светлината што ќе ја исполни целата земја со неговата слава. Нека секое срце сега го бара Бога. Нека нашето јас се распне бидејќи богати и славни благослови ги очекуваат сите оние кои ќе задржат покајнички дух. Um, this is a letter that you should have all of it translated in Macedonian. Ова е едно писмо кое што треба да го имаме целосно преведено на македонски јазик. Is one of the most important letters sent by Ellen White. Ова е едно од најважните писма кои што била биле пратени од Елен Вајт. She is saying, I tell you, God is testing us now. Таа вели, значи, му се обрека на Хаскел, му вели дека Господ не става на проба. The light is shining now. Светлината сега светли. And how hard it is, it has been for proud hearts И колку им е тешко на горделивите срца to accept of Jesus as their personal Savior. да го прифатат Исуса како свој личен спасител. Now please tell me, she is writing about people who did not receive Jesus in their lives? Кажете ми дали таа им пишува на а, им се обрека на луѓе кои што не го прифатили Исуса во својот живот? Yes. Да. But these people who did not receive Jesus in their lives Но овие луѓе кои што не го прифателе Христа во животот are not in clubs. Not disco clubs. Не се во по диско клубови. They are not on football arena. Не се по фудбалски утакмици. They are in the church. Тие се во црквата. That's one of the biggest problem of the church. Тоа е еден од најголемите проблеми на црквата. It is filled with people who did not receive Jesus in their lives, Црквата е полна со луѓе кои што не го прифатиле Христа во својот живот. but they are doing missionary work. А работат, мисионираат, можеби. For whom? За кого работат? If we didn't receive Jesus, for whom we are working? Ако не сме го примиле Христа, тогаш за кого работиме? Because she is writing here about some proud hearts who did not accept Jesus as their personal savior. Бидејќи овде таа им се обреќа и пишува за значи горди, горделиви срца кои што не го прифатиле Исуса како свој личен спасител. And our first reaction when we read this letter И наша прва реакција е кога го читаме ова писмо is to say, е да кажеме it is not about me. ова не се однесува на мене. I received Jesus. Јас сум го прифатил Исуса. This is the biggest problem in our life. Ова е најголемиот проблем во нашите животи. From where do we, we know certainly that we received Jesus? Од каде со сигурност знаеме дека сме го прифатиле Христа? Do you remember about the disciple of Jesus when they began to preach after his ascension, Дали се сеќавате на Христовите ученици кога тие почнуваат да проповедаат после неговото вознесение? That when people heard them and see them working, да кога луѓето ги виделе како работат и како проповедаат, they concluded. Тие заклучиле едно нешто. These were with Jesus. Овие биле со Исуса. The same thing must happen with us. Мора да се случи истото ова и со нас. There must be proofs of our acceptance of Jesus in our lives. Мора во нашите животи да постојат докази дека ние сме го прифатиле на вистина Христа. There is a risk in not accepting Jesus, Постои ризик ако не го прифатиме Христа. although we do not know that we haven't received it. We don't, we don't know. We think we believe, we receive Jesus, but we didn't. Значи, кога веруваме дека сме го примиле Христа, а всушност не сме го примиле. The risk is this. Еве го ризикот, еве кој е ризикот. We read, with red letters. Она што е запишано овде во црвено. Those who have not accepted this offering, Jesus, Че оние кои што нема да ја прифатат оваа понуда, а тоа е Исус, will not understand anything of the light which fills the whole earth with His glory. нема да разберат ништо од светлината што ќе ја исполни целата земја со неговата слава. So, the presence of Jesus in my life, the real presence, Значи, присуството Христово, ама она вистинско присуство Христово во мојот живот, of the real Jesus, not of those invi- uh, invented by us, на вистинскиот, присуството на вистинскиот Христос, на, на не на оној Христос кој што може би ние сме си го замислили во нашиот ум. So, his presence will make us to understand the light of the fourth angel. Тоа негово присуство ќе направи да можеме да ја разбереме светлината што доаѓа од четвртиот ангел. Ellen White is writing this letter and sending it to Haskell in America. Ellen White значи додека е во Австралија, го пишува ова писмо и му го испреке на Хаскел, кој што е во Америка. Haskell receives the letter. Хаскел го прима писмото, read it, read it, го чита, and in July 1892 he start a series of articles. July? July, yes. July. И во јули 1892 истата таа година Хаскел почнува да пишува серија на а, статии And this series was entitled Watchman, How It Is From Night. Watch. Watchman. How it is? How it is from night. How many night we have. It is from the Bi- Bible, from Isaiah. А, окей. А, наслов, Watchman, not of наслов, the night, насловот на, овие, на оваа серија статии е if you see. Watchman, what of the night? Um, <laughs> It's from Isaiah. It's a verse from Isaiah. To je jedan del od stih od Isaija, You need to help uh, with him? I don't know if you, if you know the verse. Okay. we can read it. Mm -hmm. It's not this it is. Let's, let's go there and read it because okay. it's more important to have them. Isaiah 21 with 12. To je, znači, del od stih 21. glava Isaija. It's 11. The, the question is in 11. Uh, Isaiah 21. 21, 11. In, at 11 is the question. а стражил кој е доба на ноќта е. So this was the, the title of the series of articles. Тоа бил наслов значи на оваа серија на статии што ги пишувал Хаскел како одговор на писмото. And in these articles, Haskell is quoting extensively from the Ellen White uh, letter to him. И во овие негови статии тој а, интензивно, значи ги цитира зборовите на Елен Вајт од писмото што го добил. In, um, in the last article, which was published in August 23, uh, во последниот последната статија која што била отпечатана на 23 август 1992 Haskell is saying еве што вели Haskell во следниот слайд Мокниот ангел се беше симнал од небото и започнал да блеска светлина која ќе осветли земјата со Божијата слава. Од друга страна, дали веста се шири до најодалечените краишта на земјата? Дали мокниот ангел се спушти за да ја осветли земјата? Сето ова е така, сето ова е вистина. So, what Haskell understood from the letter received from Ellen White Она што Хаскел го разбрал од писмото што го примил од Елен Вајт, was the fact that the angel of Revelation 18 has already come on the earth. бил фактот дека ангелот од 18 глава Откровение веќе дошол на земјата. And that the light has begun to shine. И светлината веќе почнала да ја осветлува земјата. He understood that the mighty angel descended on the earth to lighten the earth with his glory. Че тој разбрал дека ангелот веќе се симнал, се беше симнал од небото и започнал да блеска, започнала да блеска светлината која ќе осветли земјата со Божјата слава. На. we know that when the fourth angel of Revelation 18 comes and give power and light to the third angel message, Е сега знаеме дека кога доаѓа, кога овој четврти ангел и му дава сила, го засилува, и му дава светлина на третиот ангел од 14 глава од Откровение. We have also another issue, another thing already come. And I want you to identify which. Со значи доаѓањето на овој четврти ангел имаме уште нешто што доаѓа со него и сега би сакал да го пронајдеме тоа нешто. Да го идентификуваме. What we have studied these last days. Што проучувавме во претходните денови? When, when the, the mighty angel from Revelation 18 is coming, what's happened? Што се случува со доаѓањето на четвртиот ангел од Откровение 18? Што се случува? Уште нешто. Имаше два настани кои што одеа заедно. The two events that comes together. We must identify what's happened when this mighty angel comes. Че мора да пронајдеме, да видиме што се случува ко- при доаѓањето на овој а, мокен ангел. But before this, it is clear for everybody that this mighty angel has already come in 1892, was already there. Но прво, дали е јасно за секој од нас дека Или до 192 година, кога се тоа се пишува, а, дека ангелот веќе е дојден. Дали е јасно тоа? So it was there this, this angel? Дали овој ангел веќе бил присутен, дојден на земјата? It was there. Okay. бил, да. So if it is was there, what we have studied that when this uh, this angel is coming brings with him there are two things. Ако веќе е дојден Тоа што проучувавме, што тој донесува со себе? Имаше две нешта. the loud cry. The loud cry, correct? Гласниот вик, да. And the presence of the loud cry signifies what? А присуството на гласниот вик што исто така покажува? Дека има уште нешто присутно, што е тоа? Uh, the outpouring of the Holy Spirit. The letter rain. Позниот дошт, доцниот дошт, да. Have we studied this? Дали ова, за ова проучувавме, се секавате минатите? When we said that the letter rain and the loud cry are events that have place in the same time, take place in the same time. Се сеќавате кога зборувавме дека гласниот вик и позниот дожд се настани кои што се случуваат во исто време. The letter rain being the cause а, каде што познајот дошт е причината, and the loud cry being the effect. А гласниот вик е последицата. So, if we have the mighty angel and the light has begun to shine, Значи, ако веќе го имаме дојдено овој мокен ангел, тој е тука и светлината веќе сјае. This means that God was sending already the Holy Spirit in the outpouring of the latter rain. Ова значи дека Господ веќе го испратил Светиот Дух преку излевање на позниот дожд. So it appears from what we have read Значи изгледа од она што веќе го прочитавме that sometime in our past history as a church дека во некое минато време од од историјата на нашата црква God sent to us the letter rain Господ ни, веќе ни го пратил позниот дошт. He began to loud cry. Започнал гласниот вик. But the question is, но се поставува прашањето. Why did it stop? Зошто сето тоа застанало? Почнало позастанало. Па Because we have studied that when the latter uh, rain is coming and the loud cry it is given to the world, the end is coming. Затоа што веќе проучивме и видовме дека кога ќе се излее позниот дош и ќе се објави гласниот вик до светот, ќе дојде крајот на светот. How many of you have heard until now that the latter rain and the loud cry has begun in our past history? How many of you did knew this till now? Колкумина од вас сте слушнале за ова и сте знаеле дека некојаш во минатото гласниот вик и позниот дожд започнале во минатото од нашата историја. Дали сте чуле за вакво нешто? I have heard it. I have heard it. Very few. Многу малку. Uh, I asked you this question because I want you to, to take responsibility hearing these things. Значи ве ви го поставив ова прашање затоа што сакам да прифатите одговорност а, слушајќи ги овие нешта. And to study what happened then и да земете да проучите што се случило тогаш when God was preparing to preparing his church for translation. Кога Господ ја подготвувал својата црква за преобразба, за But something has happened and it stopped. Но нешто се случило умеѓу време и го а, стопирало тој процес. The letter rain stopped to be given. to the church. Престанал да паѓа позниот дожд, The loud cry was not given to the world, гласниот вик исто така веќе не бил објавуван до светот, and Adventists are still on the earth, и адвентистите се уште се на оваа земја. having problems discerning left or left from right. Им, имајќи проблем да разликуваат што е лево, а што десно. We must study what happens because what is written from the past, it is written for our knowledge. Мора да проучуваме што се случило во минатото, затоа што тоа е запишено за наше добро. So Haskell underst- understood from the letter of Ellen White that the light has come. Значи Хаскел од писмото на Елен Вајт разбрал дека светлината веќе е дојдена And in August 23, 1892, he published this information in review. и на 23 август 1892 година го објавил ова во а, ревју, списанието. Some days late, let- later, later, after writing to Haskell, Неколку дена подоцна, Елен од како му, напишал на Хаскал, You remember, April 6 she was writing to Haskell. Now in April 15 she's writing to Dr. Kellogg. Се сеќаваме на 6 април му напишала на Хаскел, а сега му пишува на 15 април неколку дена подоцна на доктор She She's giving to the doctor the same information. Please read it му ги дава истите информации и на доктор Келок. Еве ке прочитаме. Времето е токму пред нас, кога целата земја ќе биде осветлена со неговата слава. Таа светлина веќе започна да светли. И твое посебно проучување треба да биде да одржуваш чекор со отварањето на Божиото провидение, бидејќи е страшно нешто да се биде духовно слеп. So the time is right up on us now. Значи, времето е токму пред нас, односно е дојдено when all uh, earth will be lightened with his glory кога целата земја ќе биде осветлена со неговата слава. and lighted with the glory all the earth these are the words about the fourth angel of revelation А ова се зборови всушност кои што се однесуваат на четвртиот ангел. Then she is saying the light is beginning to shine already. Потоа вели таа светлина веќе започна да светли. And your special study is И твое посебно проучување е треба да биде to keep peace with the opening providence of God. Си да одржуваш чекор со отворањето, со секој значи, постепено отварање на а, вистината на Божјето провидение. So, when God will send again the fourth angel on the earth, значи кога Господ повторно ќе го прати четвртиот ангел на земјата, which is our study, special study, тогаш кое треба да биде наше посебно проучување. Што треба посебно да проучувам? To keep peace with the opening providence of God. Да одржуваме чекор со Божјото провидење. To see what God is doing, what he's working. Да видиме што Господ прави, што работи. For it is a terrible thing to be spiritually blind. Бидејќи е страшно нешто да се биде духовно слеп. Because we see we say that we see also spiritually. No бидејќи мислиме дека ако гледаме, па ќе речеме дека гледаме и духовно, меѓутоа не е тоа секогаш така. So, we have two letters. Значи, еве видовме, имаме овде две писма sent in the same month to two different workers of the church. Испратени во истиот месец до двајца работници, различни работници на во делото. In June 25 the same year во јуни, 20, на 25 јуни, истата оваа година, Елен Вајт is writing again to Haskell, Елен Вајт повторно му напишала на Хаскел, and she saying to him, и еве што му вели. Господ наскоро ќе дојде. Мора да се случи процес на прочистување и просејување во секоја црква, бидејќи помеѓу нас постојат зли луѓе кои не ја сакаат вистината или не го почитуваат Господа. Има потреба од преобразба на карактерот. Дали црквата ќе стане и ќе се облече во прекрасната облека, односно во Христовата праведност. Наскоро ќе се види кои биле садови за честна употреба. Пото Елен Вајт значи, ги цитира Откровение 18.1.2, кој што се однесува токму на четвртиот ангел, и Малахија 4.1.2. Потоа вели, овде јасно се прикажани оние кои ќе бидат садови за честна употреба бидејќи тие ќе го примат позниот дошт. Секоја душа, која наспроти светлината која сега ја осветлува нашата патека продолжува да живее во греф, ќе биде заслепена и ќе ги прифати измамите што доаѓаат од сатаната. Ние сега се приближуваме кон крајот на историјата на овој свет. Каде се верните стражари на сионските дзидови, кои нема да заспијат, туку верно ќе го најавуваат времето на ноќта, Христос доаѓа да биде обожуван во сите оние кои веруваат. Во иднина, со нетрпение не очекува спуштање и излевање на Светиот Дух на црквата, но предност за црквата е да го има сега. Бајте го, молете се за него, ние молете се за него. Ние мораме да го имаме и небото чека да ни го подари. What do you say about this quote? Што ќе кажете за овој цитат? It is profound or not? Дали е навистина мокен, сериозен, свечен или не? Challenging or not? Дали е предизвикувачки, дали представува предизвик или не? Every soul who in the light now shining Секоја душа која наспроти светлината која што сега светли, continues in sin продолжи да живее во греф, will be blinded and will accept the delusions that came from Satan. ќе биде заслепена и ќе ги прифати измамите што доаѓаат од сатаната. So our work is to, to take care, do not continue in sin. Значи, што треба да правиме? Треба да с- престанеме да грешиме, да не продолжиме во греф. Look further to the beautiful words. Look further. The other? beautiful words. No, no. Just only. Look further to the beautiful words. Christ. Uh, I will write the words. Christ is coming to be admired in all them that believe. А, окей. долниот дел од цитатот Христос доаѓа да биде обожуван во сите оние кои веруваат. Do you understand the implication of these words? Дали а, го разбирате значењето на овие зборови? He wants that his image, his character, тој сака неговиот лик, неговиот карактер to be admired by the world in his people. да биде обожуван од страната на светот во својот народ, во неговиот народ. Can we do something else in this time when Jesus is trying to do this thing? Дали можеме нешто друго да правиме, со нешто друго да се бавиме, кога Исус сака да направи вакво нешто? The descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as a, in the future. Во иднина со нетрпение не очекува... Да, да не стане. Да. Во иднина со нетрпение не очекува спуштање на Светиот Дух, излевање на Светиот Дух. But is the privilege of the church to have it now. Но предност за црквата е да го има уште сега. So in the name of the Lord, the prophet was inviting the church to receive the Holy Spirit in the power of the letter rain. Значи во Божие име Елен Вајт ја повикува црквата да го прими Светиот Дух преку силата на позниот дошт. She was telling to the church that Christ wants to be discovered in them. Та и се обрека на црквата и вели дека Христос сака да биде откриен во нив, меѓу нив. She said to the church to stop continuing in sin. И се обрека на црквата и вели да престане да греши. So three times in 1892, she is writing about the letter rain and the loud cry that are prepared by God for the people to receive them then. Значи, три пати во 1992 година таа кажува за доаѓањето на позниот дошт, за гласниот вик кој што се со цел да го подготват народот. For the, fir- for the fourth time in that year, По четврти пат во истата таа година she speaking about this light. Зборува за оваа светлина. In an article written from for Review and Herald во една статија запишана за Review and Herald November 22, 1892 22 ноември 1992 she saying to the church и се обрека на црквата и вели Времето на проба е токму пред нас бидејќи гласниот вик на третиот ангел, веќе започна да ја открива Христовата праведност. Праведноста на откупителот која, кој ги простува гревовите. Тоа е почетокот на светлината на ангелот, чија слава треба да ја исполни целата земја. Now, the time of test was upon the church. Чи времето на, на, на проба а, е пред црквата. for the loud cry has already begun to be heard. бидејќи гласниот вик веќе започнал, Tell me when the loud cry began to be heard. кажете ми кога почнал да се слуша гласниот вик. Or not necessarily when, but how. Или не е необходно кога, туку како, како започна гласниот вик. She's Uh, revealing the righteousness of Christ. Okay, thank you. In the revelation of the righteousness of Christ. Да, значи, остатокот од цитатот, откривајќи ја Христовата праведност. Now tell me when God made this revelation of the righteousness of Christ to his church. Кажете ми сега, кога Господ ја открил Христовата праведност пред своја, на својата црква. Yes. In that conference from Minneapolis, на значи таа конференција во Минеаполис God was sending to the church the righteousness of Christ. Господ ја испратил оваа вест за Христовата праведност на црквата. And from that moment, the light has begun to shine. И од тој момент почнала да светли, да блеска светлината. Why did it stop? Но зошто застанала, зошто What do you think? престанала да светли? Што мислите? Why did it stop? Зошто престанала да светли? Because they did not receive the light. They not received the light. Значи не ја прифатиле вестината. Indeed, they not received the light. Да, точно е. Не ја прифатиле вестината, But let's ask ourselves, who did not receive the light? но да се запрашаме самите, кој не ја прифатил светлината? Uh, Most of, of them. Most of them, thank you very much. But Ви who благодарам, да. exactly did not receive the light? Повеќето, но точно кој не ја прифатил светлината? The, the leaders. of the church. The light was not received by people who were doing outreach. А светлината не била прифатена од луѓето кои што мисионирале. The light was not received by those who were preaching in the church. Светлината не била прифатена од оние кои што проповедале во црквите. The light was not received by those who were administrating the church. Светлината не била прифатена на оние кои што ја администрирале, ја воделе црквата. The light was not received by those who were reading writing uh, article and books in the church. Не била прифатена и од издавачката дејност од оние кои што печатале и пишувале книги. The light was not received by those who were praying for the light. Таа не била прифатена и од оние самите кои што се молеле за светлината. The light was not received by those who were pioneers in the beginning of the Seventh day Adventist Church. Значи светлината не била прифатена од пионерите на адвентистите на, сед... на црквата на адвентистите на седмиот ден. who from 1844 pray earnestly for the outpouring of the Holy Spirit. кои што од 1144 искрено се молеле за излевање на Светиот Дух. They were praying for the transforming of the third angel messages into a loud cry. Тие се молеле да овој четврти ангел, веста на четвртиот ангел прерасне во гласен вик. The light was not received by those who are involved in business of the church. Business not in the sense of business, but in uh, all problems of the church or administrative theological. Светлината не била прифатена од оние кои што едноставно реководеле со црквата во во секаков смисол, значи административно и Why should we think that we will receive it? Зошто тогаш мислиме дека ние би ја прифатиле? What reason do you have to believe that when the loud cry and the latter rain will be given again to this church, you will receive it? Зошто мислите дека кога ќе биде даден повторно позниот дошт на оваа црква и гласниот вик, дека вие баш ќе бидете тие кои што ќе ги прифатите. Ќе ја прифатите таа светлина. Do we believe that if we see their mistakes, we won't repeat them? Дали веруваме дека кога е веке ќе се запознаеме со нивните грешки во минатото, дека ние нема да ги повториме истите? No. Не. All things that were written in the past сите оние нешта кои што биле запишани во минатото are written for us се запишани за нас to learn from them за да се поучиме од тие грешки And Ellen White wrote at least 1,844 pages. <laughs> 1844. И Елен Вајт напишала точно 1844 страници about the reasons that stopped that people to receive the light. за причините заради кои луѓето во тоа време не ја примиле светлината. All or at, almost all of her articles, sermons, letters and manuscripts regarding what happened at Minneapolis in 1888. Скоро сите нејзини стати, проповеди, писма, ракописи кои што се однесуваат на она што се случило во Минеаполис во 1888 година were gathered together биле собрани заедно in four volumes entitled 1888 materials. Во четири волумени а, така наречени материјали од 1888 година. Now tell me for whom they were written. Е сега кажете ми за кого се запишани сите тие материјали во токави страници. For us. For you. За вас, за нас. But my dear brothers and sisters, they were written in English, not in Macedonian. Но, но мои драги браќи и сестри, тие материјали се запишани на англиски, не, не се на македонски. And almost of you don't speak English. А повеќето од вас не зборуваат англиски. How can you read this if are not written in Macedonia? Како ќе ги прочитате ако не се напишани на македонски? We'll translate them. <laughs> I'm glad to hear this. Било ми е што го слушам ова, The, the, the passage that we will translate them. значи оној дел дека ќе ги преведеме. Uh, I think last week, last week, Мислам дека минатата седмица a boy, a Romanian boy who is in Spain to work there, едно романско момче од Романија кое што работи во Шпанија, he said to me that uh, I, she want, he wants uh, me to help him because he wants to translate into Spanish these, uh, these materials. He's Romania. He's a Romanian. Значи, момче од Романија кој што работи во Шпанија побарало помош од Паул да му помогне да, ако може, да му помогне околу а, преведување на овој материјал на шпански. <laughs> So start quickly to translate them in Macedonian and maybe some, In some of the day you must translate them in another eh, language. Затоа, што е можно поскоро, почнете да ги преведувате на македонски, па може би некој следен ден ќе ги преведете на некој друг јазик. Do everything you can to, to put these materials in the hands of the Adventist Church. Правете се, направете се што можете за да а, дојде време кога овој материјал ќе стигне во раците на сите верници. во Not црква. only this church Не само ова црква, or those who are here, или оние кои што се овде вечер, but also to the churches туку и до сите цркви from, from this country. во оваа земја. Because if you will read these materials, Затоа што ако ги прочитате овие материјали, you will find which were the sins of those who have rejected the light. ќе пронајдете кои биле гревовите, грешките на оние кои што ја отфрлиле оваа светлина. And when you will read these materials, и кога ќе ги читате овие материјали, in some instances you will see that they are speaking about you. Ќе видите <laughs> некои моменти а, дека тие исто така ви се обраќаат и вам. So being encouraged by this responsibility Бидете охрабрени со оваа одговорност, because we have a special work to do. бидејќи имаме едно посебно, едно посебно дело што треба да го завршиме. Because, as Ellen White was saying to Haskell, I write you this because I want you to say to others. Затоа што исто како што Елен Вајт му напишала на Хаскал, ти го пишувам ова за да ти им го пренесеш ова на другите. The same what we are hearing we must telling to others. Во иста смисла она што ние го слушаме потребно е да го пренесеме на другите. Because God will start to work again in this world. In this world? World затоа што Господ повторно ќе започне со ова дело на земјата. And he needs a people. И потребни му се луѓе a people who will speak less and work more. Луѓе кои што повеќе ќе зборуваат, а повеќе ќе работат. A people who will understand its mission. Луѓе кои што ќе разберат својата мисија. A people that when they are saying something, it will be done. Луѓе кои што кога нешто ќе се договорат или ќе решат, ќе кажат нешто, и тоа и да го сторат, да го завршат. God is waiting for a people to reveal his character to the world. Господ бара луѓе преку кои што ќе сака да им го открие својот карактер на луѓето во светот. May God help us to be that people. Нека Господ ни помогне ние да бидеме дел од тој народ. Амин.